par sociāla, baznīcas sociālās mācības kristīgajiem kritērijiem. Nu, tā es šo uh, tēmu šodien nodēvēju, uh, pievēršoties jā, tam, uh, kā, uz kādiem pamatiem tad uh, sociālā mācība balstās uh, runājot un vispār veidojot šādu sociālo uh, mācību um, šajā uh, kompendijā, baznīcas sociālās mācības kompendijā, šī nodaļa saucas baznīcas sociālās mācības raksturs. Eh, ticības apgaismotas zināšanas apakšnodeļa, ticības apgaismotas zināšanas, un um, es to pārdevēju, um, sakot, kristīgā, kristīgie kriteriji sociālajai mācībai, uh, ar tādu ziņu, ka eh, jā, mūsu ticība ir tā, kas izgaismo arī šīs dažādās jomas sfēras un arī pašu šo sociālo eh, mācību, šos kritērijus piedāvā tieši eh, izrietošus no mūsu ticības. Par to tad tūdaļ arī lasīsim un pārdomāsim, bet atgādināšu telefonu numurus. Tev, ja gribi iesaistīties, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās arī padaloties ar kādu no savām pieredzēm un um, pārdzīvojumiem, kas varētu palīdzēt, varbūt tās arī nedaudz uh, dziļāk izprast arī šo sociālās mācības uh, aspektus, um, par kuriem mēs runājam. Tātad īziņa telefona numurs 266 77 272, bet zvaniem 67 969 131. Jā, ehm, es domāju, ka ehm, tā lasot un pārdomājot šo baznīcas sociālo mācību, eh, šķiet mēs aizvien nu, dziļāk tādu sajūtu, vismaz man rodas, aizvien dziļāk ejam un iedziļinamies tajā, ko tad baznīca piedāvā pasaulē, ko baznīca piedāvā sabiedrībai un, eh, un no kurienes meļas iedvesmu vai arī šo gudrību uh, Eh, runājot par eh, procesiem un, un notikumiem sabiedrībā. Un pilnīgi skaidrs, <laughs> tā ir bībele, tā ir atklāsme, tā ir baznīcas tradīcija. Par to mēs tūdaļ arī lasam un pārdomājam. Eh, vispirmām kārtām uzreiz tāda viena piezīme, uz ko tiek norādīts šeit, ir, kad sākotnēji vispār šī sociālā mācība nebija ieplānot kā tāds uh, organizēta eh, sistēma, kas tiek izveidota, eh, bet pakāpeniski līdz ar to, kad parādās arī dažādi baznīcas dokumenti, jeb maģistērija dokumenti par sociālajiem jautājumiem, problemātikām, tad arī eh, sāk veidoties šī sociālā mācība un ir dažādi dokumenti. Es varbūt tās nesaukšu šos dokumentus, tie ir arī ar latīniskajiem eh, nosaukumiem, un, un katrs no viņiem eh, risina kādu konkrētu vēsturisku problemātiku, kas, manuprāt, ir tā vērts, lai iedziļinātos, un starp citu mums ir arī eh, raidījums, kas ir arī veltīts baznīcas sociālajai mācībai, un kur daudz jau detalizētāk tieši apskatīs arī šos um, dažādos dokumentus, kas ir pamatos uh, sociālajai mācībai. Uh, Līdz ar to es varbūt tās eh, eh, šos dokumentus eh, nesaukšu, nu, lai nav pārāk sarežģīta arī, <laughs> arī šī katehēze jau tā iespējams par, par daudz sarežģīti runāju vai iedziļinoties šajos, šajos visos dokumentos. Bet jā, vien, vienmēr sakot, uzsverot tikai to, ka baznīca sociālā mācība ir pakāpeniski attīstījusies un, Un pilnīgi droši var teikt, kad eh, rakstot un, un, un pievēršoties sociālajiem jautājumiem, baznīca maģistērijas, tātad baznīca eh, pāvests ar biskupiem kopumā eh, veido šo izpratni par sociālajām problēmām, bet tā tiek balstīta teoloģijā. Un šī baznīca sociālā mācība ir arī teoloģijas joma, īpaši morāla teoloģijas. Tā šeit tas tiek arī uh, īpaši uzsvērts, izcelts, ka tā nav viss kaut kāda ideoloģija, un dažreiz varbūt tās arī it īpaši tie, kuri nav iedziļinājušies un neizprot baznīcas uh, Eh, misiju sūtību un arī šī sociālās mācības būtību, eh, to varbūt tās arī devē par tādu ideoloģiju un varbūt tās pat eh, sauc par komunisma paveidu vai kaut ko tam līdzīgu, bet pati baznīca uzsver arī, kad tā ir teoloģijas joma, morāla teoloģijas joma, kurā tad baznīca sevi nu, tā kā ieliek, no kuras tad apskata arī šīs mūsu laika uh, problemātikas. <clears throat> Tātad citāts no šī kompendija, no šī dokumentu, kuru lasam un pārdomājam. Tātad baznīca sociālā mācība tā nav ideoloģija vai pragmatiska sistēma, kas paredzēta, lai noteiktu un veidotu ekonomiskās, politiskās un sociālās attiecības, bet gan kategorija pati par sevi. Nu jā, atkal kategorija pati par sevi, tā kā uh, pasakot, kad uh, tas ir Nu, nu, ja tā var pārfrāzēt, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns un ko nevar ielikt šajās e, iepriekš izstrādātajās uh, idejās vai konceptos, vai ne, kad tā ir uh, baznīcas mācība, ir savā ziņā kaut kas arī tāds unikāls, kas tiek uh, tad arī piedāvāts un, un, un nevis kaut kāda gudrība vai sistēma vai, vai, vai ideoloģija, kas tad mēģina uh, kaut kādā veidā ietekmēt, tā vienkārši kā ietekmēt sociālās, politiskās, ekonomiskās attiecības sabiedrībā. <clears throat> Tālūk, tā sociālā mācība precīzi formulē, formulē rezultātus, kas gūti ticības un baznīcas tradīcijas gaismā, uzmanīgi pārdomājot cilvēka eksistences kompleksās izpausmes sabiedrībā un starptautiskajā kontekstā. Tad baznīca, <clears throat> pārdomājot eh, eh, šīs mūsu laiku problēmas, mūsu laiku eh, situācijas, dažādās izpausmes, kas tiek piedzīvotas sabiedrībā, gan nacionālā līmenī, gan starptautiskā līmenī. Baznīca pārdomā, analizē, izvērtē šīs uh, Eh, lietas, šīs situācijas, un to dara balstoties baznīcas tradīcijā un ticībā. Evangelija gaismā, citiem vārdiem gribētos izteikties tā. Izvērtēji, tad savā ziņā konfrontējot ši, šo, šo norisu, šo procesu, to, kas notiek šobrīd sabiedrībā, izvērtējot to konfrontācijā ar evaņģēliju ar bībeli, ar, ar tradīciju, ar baznīcas tradīciju, ar ticību, konfrontējot šo, šo, šīs situācijas, šīs lietas, to, kas notiek mūsu sabiedrībā. Un precīzi formulē, <clears throat> citiem vārdiem dod tādu kā perspektīvu, tā kā skatījumu uz šīm problēmām, <clears throat> bet jā, ja, balstītu ticībā. Baznīcas sociālās mācības galvenais mērķis ir skaidrot šīs izpausmes, rūpīgi izpētot un to atbilstību, izpētiet, izpētot to atbilstību evaņģēlī mācībai par cilvēku un viņa šīs zemes un tajā pašā laikā transcendento aicinājumu. Proti, proti mērķis ir orientēt kristīgo rīcību. Jā, tātad baznīcas sociālās mācība, mācības mērķis ir skaidrot procesus sabiedrībā. Tos izvērtējot un izvērtējot saskaņā ar bībeli, saskaņā ar evaņģēliju, ar baznīcas tradīciju, tātad izvērtējot saskaņā ar ticības perspektīvu, ar ticības tādu skatījumu e, uz lietām. Paturot prātā <clears throat> gan uh, cilvēku un viņa uh, um, viņa, kā šeit tiek teikts, šīs zemes <laughs> ehm, to realitāti, bet vienlaikus neaizmirstot, kad mums ir arī transcendentālais aicinājums, kad mums ir galīgais mērķis, ka mums ir augstākais mērķis, ja tā varētu teikt, ja? transcendentālais aicinājums. Un, un, un citiem vārdiem, uh, kad runājam par šo galīgo mērķi, mums jādomā ir Dievs. <laughs> ne? Kad mēs nevis aizejam mūžībā, nomirstam un uh, satrūdam uh, zemē, bet kad mūsu dvēsele um, ceļo um, pie Dieva. Un neaizmirstot ar šo aicinājumu, šo transcendentālo aicinājumu, kas, protams, arī ietekmē lietas, attiecības, um, mūsu uztver mūsu rīcību arī šeit uz zemes, kad šīs transcendentālais mērķis, aicinājums ir tas, kas arī dod mums e, skatījumu uz, uz lietām, kas notiek šeit uz zemes. Mm? Jā, un visbeidzot arī tiek piebilsts, ka mērķis ir orientēt kristīgo rīcību. Mērķis ir palīdzēt veidot kristīgu attieksmi, kristīgu reakciju un rīcību kā atbildi uz tiem procesiem, kas notiek sabiedrībā. Tātad mērķis ir ļoti konkrēts – palīdzēt uz visu, kas notiek sabiedrībā, veidot šo kristīgo atbildi. Kristīgo atbildi nevis vienkārši vārdos, bet mūsu rīcībā, mūsu uzvedībā, mūsu attiecībās, lēmumos, eh, vis, visādākos līmeņos, tad piedāvāt to uh, kā kristietim būtu jālūkojas uz kādām lieka, lietām, uz, uz to, kas mm, notiek sabiedrībā, uz tām problēmām, kā tās jārisina būtu, un, un kādā veidā mēs varam rast šo cerību, mm, ejot nākotnē. Tā ir baznīcas sociālās mācības būtība, mērķis, e, kas tiek izvirzīts šajā gadījumā. Un, e, manuprāt, e, ļoti uh, ja vien mēs, teikšu tā, ja vien mēs zinātu šo baznīcas sociālo mācību, ja, bieži vien, manuprāt, eh, tā ir par maz novērtēta un par maz uh, atpazīta uh, sociālā sfērā. Protams, jāņem vērā tas, ka tā ir baznīca sociālā mācība, tātad kādai daļai cilvēku tas pats par sevi būs uh, iemesls, lai neiedziļinātos tajā, un tomēr aicinu ikvienu, it īpaši šodien, šobrīd, šajā sezonā rādījumā arī klausītāji, varbūt tās šo šķietami sarežģīto uh, dokumentu un, un, uh, un lielo dokumentu, tomēr uh, pacietīgi uh, lasīt, pārdomāt un, protams, uh, meklēt savas atbildes uz tām situācijām, kurās uh, jūs, mēs visi kopā esam šī brīža sabiedrībā Latvijā, un, manuprāt, ir diezgan daudz iemesli, lai lasītu šo dokumentu un pārdomātu, jo dienas beigās, kad, kad skatāmies televīzijas ziņas, piemēram, mēs vai lasām ziņas citos mēdījos, bieži vien tiek norādīts uz to, problēmu gūzmu, uz to problēmu daudzumu, ar ko šī brīža situācijas uh, Latviju nomāds un, un meklējumi e, atbildes, meklējumi un problēmu risinājumu un tā tālāk, un varbūt tās, kad Varbūt tās, kad baznīca sociālā, es ticu, ka baznīca sociālā mācība var dot tādas pamat, uh, pamat virzienus, kā mēs varam skatīties uz kādām lietām sabiedrībā, bet uh, ir labi, ka to mēs visi zinām, jo uh, ne es šeit katehēzēs runājot, Eh, par šo <laughs> dokumentu spējuši aizsniegt tos cilvēkus, kam varbūt tās ir teikšana mūsu sabiedrībā un kas varētu līdz ar to arī ietekmēt, bet varbūt tās visi kopā arī ar jūsu radiomu, arī klausītāji eh, atbalsta ar jūsu domāšanu līdzi un pēc tam eh, šo, šo, šīs sociālās mācības iedzīvināšanu savos lēmumos, savos uh, dzīves apstākļos un savās rīcībās, tas varētu palīdzēt arī šo mācību popularizēt un aiznest līdz uh, cilvēkiem, arī tiem, kuriem varbūt tas būtu vērts dzirdēt uh, par tādu sociālo mācību. Zvani vai raksti īsiņas, ja gribi uzdot jautājumus vai padalīties arī ar savu pieredzi. Īziņa numurs 266, 77, 272, bet eh, telefona zvanus var veikt uz numuru 679, 691, 3 viens pēc muzikālās pauzes būšu atpakaļ. Dievs ir varams un līdzīgs, viņam nav it nevien. Mans Dievs ir varams Dievs. Viņš ir tas, kurš debesis un zemi radījis. Mans Dievs ir varams Dievs. Viņa priekšā ir Kad atskan viņa balss, tad zeme sakustās, viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams man. un zemi radīs. Viņa priekšā jūra bēg un kalni atkāpjās, kad atskan viņa balss, tad zeme sakustās. Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams, mans Dievs ir varens Dievs, mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no savas. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Šeit priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par baznīcas sociālo mācību un šodien īpaši par kristīgajiem kriterijiem, baznīcas sociālās mācības kristīgajiem kriterijiem. Nu, Šādā veidā es eh, pārdēvēju savā ziņā šo nodaļu, ko šobrīd lasām, iedziļināmies, bet pamata pamatos mēs runājam par, eh, runājam par to, kad baznīca balstoties eh, bībelē, atklāsmē, tātad baznīcas tradīcijā izsakās, analizē un izsakās par procesiem sabiedrībā. Un kad līdz ar to uh, uzsverot to, ka eh, sociālā mācība ir teoloģiska disciplīna, jeb eh, pat vēl specifiskāk pasakot, ka tā ir arī morāla teoloģiska disciplīna, kas eh, balstoties tātad evaņģēliskajā patiesībā izvērtē šos procesus un dod arī ļoti skaidrs atbildes uz, uz šiem procesiem, uz tām lietām, kas notiek sabiedrībā. Atkal Eh, šobrīd mēs lasām eh, pašu sākumu šim baznīcas sociālajai mācībai, kur iepazīstam eh, tātad tos pamatu pamatus, uz kā tiek būvēta šī sociālā mācība, un, un tikai nedaudz vēlāk tad mēs arī lasīsim arī pašu, pašus tos principus, ko tad, kādā veidā baznīca tad atbild uz kādām lietām. Un, un varbūt tā šobrīd jā, tā ļoti lēnītiņām un pamatīgi ejam cauri tām, tiem, tiem, tiem te baznīcas mācības uzbūvēji, eh, to, to kāda viņa tad izskats un uz kādiem kritērijiem, uz kādiem pamatiem tiek veidota. Bet jā, eh, tātad teoloģiski morāla disciplīna. Pēc būtības paznīca sociālā mācība ir teoloģiski morāla disciplīna, jo tās uzdevums ir orientēt personas rīcību. Tās uzdevums ir nu, es negribu teikt noteikti <laughs> rīcību, bet eh, jo to mēs arī lasījām un pārdomājām, kad tās situācijas var būt ļoti sarežģītas, pat ja arī šķiet lielos tādos skatījumos, kad nu, mēs redzam, kur ir problēma, vai ne, bet kad iedzeļanamies eh, jau precīzi konkrētajās eh, dzīves Ehm, problēmās, tad varam atskārst, ka ir visdažādākās arī nianses, kas varbūt tās ietekmē kaut kādas lietas, un līdz ar to šeit šī mācība mums dod tādus, manuprāt, vispārējus, bet vienlaikus arī ļoti um, tādus uh, fundamentālus, tādus uh, pamatprincipus, kas jāņem vērā izvērtējot šīs bieži vien ļoti kompleksās un uh, un ļoti personīgās eh, problēmas un situācijas meklējot tos eh, risinājumus. Ja? Un līdz ar to baznīca ar šo, bazni, ar šo sociālo mācību kā, orientē personas rīcību, um, piedāvā rīcības modeļus, ja tā varētu teikt, vai virzienu, kā, kā risināt kādas problēmas. Tā, <clears throat> citāts no šī dokumenta. Uh, Tā atrodas krustcelēs, kur kristīgā dzīve un sirdsapziņa sastopas ar pasaules situācijām un izpaužas atsevišķu individu, ģimeņu, kultūras un sabiedrības darbinieku, politiķu un valsts vīru centienos tai piešķirt konkrētu veidu un izmantojumu vēsturē. Tātad baznīcas sociālā mācība, es nolasīšu vēlreiz Eh, manuprāt, eh, ir, ir tā vērts, lai ieklausītos, atrodas krustcelēs, kur kristīgā dzīve un sirdsapziņa sastopas ar pasaules situācijām un izpaužas atsevišķu individu, ģimenes, kultūras un sabiedrības darbinieku, politiķu un valstsvieru centienos tai piešķirt konkrētu veidu un izmantojumu vēsturē. Tātad šī sociālā mācība ir tāda sastapšanās punkts, vieta starp konkrēto sirdsapziņu, katra individuālo sirdsapziņu, kristīgo dzīvesveidu, kristī, kristietību un pasaules situācijām, kur gan individuāli, gan ģimenē, gan plašākā sabiedrības tādā izpratnē un, un, un plašāk šo dažādo jomu speciālisti mēģina rast centienus uh, konkrēti atbildēt uz, eh, uz nu es saku, izmantot vēsturē, konkrētā vēsturiskā situācijā, es saku, konkrētā problēmu risināšanu uh, veidā. Nu? Kad konkrētajā vēsturiskajā, tas, protams, drusku plašāks gan ir, bet, eh, bet vienkāršības pēc es saku, šī saskara starp kristīgo ticību, starp uh, cilvēka sirdsapziņu, uh, un kristīgo dzīvesveidu saskari ar kultūru un, un, un pasaules situācijām un problēmām, kurām mums, kā jebkuras jomas cilvēkam, vai politikā, vai, vai citādās jomās, vai tas būtu arī individuāli, vai ģimenes līmenī, kultūras eh, līmenī, ka mums ir jāmeklē šie risinājumi, un baznīca sociālā mācība ir piedāvāti tieši šajā krustcelē, šajā, šajā uh, saskaras eh, eh, miedarbības eh, punktā, lai, lai palīdzētu tad orientēt, palīdzētu dotu virzienu, dotu norādījumus, dotu padomu vai iedvesmotu, varbūt tās pat tā daži brīdi šķiet, ir jāsaka, iedvesmotu uz, uz rīcību, kas atbilst cilvēku cieņai, kristieša cieņai. Nu, jā, tā man šķiet. <clears throat> Um, Tātad ehm, ir, es skatos vienkārši dažas lietas, varbūt tās arī izlaidīšu, lai eh, ne pārāk sarežģītu visu eh, šo, eh, šo katehēzi, bet ir arī būtisks lietas. Nu, viena no tām, kas atkal gribas izcelt, to jau es minēju, ka baznīca sociālā mācība pamatu pamatos ir bībeles atklāsme un baznīcas tradīcija Pirmais un galvenais ir Dieva plāns attiecībā uz radīto pasauli, it īpaši uz cilvēka dzīvi un likteni. Tātad baznīca skatās no bībeles atklāsmes un baznīcas tradīcijas perspektīvas un uzsver to, kad uh, primāri šajā gadījumā ir dieva plāns, pestīšanas plāns, šādi mēs iepriekšējās katehēzēs jau runājam. Īpaši attiecībā uz radīto pasauli, uz visu radīto pasauli, nevis tikai kādu daļu, piemēram, mēs, mūsu garīgo daļu, un šeit domājot eh, garīgo dzīvi, vai ne, bet eh, kad uz pilnīgi visu, eh, uz pilnīgi visām jomām, ar kurām mēs nodarbojamies, dzīvojam, kas mēs esam kā cilvēki. Un jo īpaši uz cilvēku dzīvi un likteni. Tātad neatstāja, baznīca neatstāja uh, pašplūsmā, bet uh, atļaujas izteikties uh, par tik uh, būtiskām uh, lietām, kas skar cilvēka dzīvi un likteni. Ticība, kas pieņem dievišķo vārdu un to īsteno dzīvē, auglīgi miedarbojas ar prātu, tā šeit tiek teikts. Ticības sapratne, tīpaši tad, ja ticība orientētos praksi, ir prāta struktūrēta un izmantot visu, ko prāts tai piedāvā. Vēlreiz šeit eh, šī, šī atziņa arī ehm, varētu būt tāda kritiska eh, mums eh, visiem, kas klausāmies, atkārtu nolasīšu vēlreiz. Ticība, kas pieņem dievišķo vārdu un to īsteno dzīvē, auglīgi miedarbojas ar prātu ticības sapratnī, tīpaši tad, ja ticība orientēta uz praksi, ir prāta strukturēta un izmanto visu, ko, pa, ko prāts tai piedāvā. Ticība pieņem dievišķo vārdu un īsteno dzīvi un auglīgi miedarbojas ar prātu, principā pasakot, ka ticības dzīvei, ehm, ehm, kad prāts ir tas, kas palīdz mums šo ticības dzīvi um, saprast, um, kas palīdz mums organizēt, kas palīdz mums īstenot mūsu ticības um, prasības dzīvē. Es tā varbūt tās to pārdevēšu. Un līdz ar to aicinājums ir um, nepretnostatīt prātu un ticību. Um, dažu brīdi varbūt tās kaut kādos, vismaz kādos, kādos um, baznīcas cilvēku slāņos mēdz pastāvēt šāda kritika pret to, ka, ah, nu ja jau tu esi uh, Ehm, izglītots, ja, ja tu esi tāds racionāls un domājošs cilvēks, tātad tu izslēdz um, dieva darbību, tu esi augstprātīgs un lepns un, un tā nebūt, nē, tas, tas nekādā ziņā nenozīmē, ka ja tu esi um, domājošs cilvēks un racionāls <laughs> cilvēks arī ticības jautājumos, kad tas e, tev uzreiz kaut kādā veidā diskvalificē un pasaka, ka tu, tu esi tagad augstprātīgs un, un neļauj Dievam svētajam garam izpausties. Tāpatās kā uh, nav garants tam, ka tad, ja tu esi, uh, ja tu kādiem mazāk izglītots vai nevēlies, ka tevi ietekmētu tava uh, Eh, prāta zināšanas, ko var iegūt studējot un, un, un lasot un, un domājot līdz, kad tad jau es esmu atvērts uz svēto garu. Eh, tas arī eh, nekādā ziņā garantu nedod. Abās, abos divos virzienos ir, ir savi draudi. No vienas puses lepnība ar to, ka daudz zināšanas iegūtas un iedomāties, ka es varu visu zināt, saprast un vislabāk arī uh, darīt, no otras puses atkal tieši nezināšanas dēļ var pārņemt tā pati um, problēma, iedomāties, ka viss, ko es esmu sajūtis vai uh, izdomājis, nu, kad tad Dievs caur mani runā. Nu, tā gluži arī jā, tas nenotiek, un, un šeit, manuprāt, tā ir uh, tāda ļoti uh, būtiska atziņa, kad uh, mūsu ticības uh, dzīve, mūsu ticības uh, dzīve un tā īstenošana var būt auglīga tikai miedarbībā ar prātu, citiem vārdiem sakot, ļaujot, lai mūsu prāts, lai mūsu zināšanas, lai mūsu izpratne arī palīdz varbūt tās šo Un, un šajā gadījumā, teikšu tā, baznīca sociālo mācību atbilstoši ne tikai izprast, bet arī atbilstoši spēt pielietot. Un, nu, jā, tur ir vajadzīga nedaudz tomēr iedziļināšanās un piepūle, kas, kas pilnīgi noteikti uh, tiek prasīta no mums, lai mēs varētu tad arī tālāk uh, strādāt ar šo sociālo mācību, lai mēs spētu tad šos sociālās mācības principus arī īstenot mūsu dzīvē. Nu, kā, kā tas parasti, gribas teikt tā, kā tas parasti ir, vienkāršas atbildes, nu, tas arī būs tāds, no vienas puses, nav vienkārši atbilžu. Bieži vien tā kompleksā situācija pieprasa no mums, kad mēs tiešām piepūlamies, ka mēs ieguldamies, domājot un risinot un, un debitei, debatējot un tā tālāk jā, tās lietas, kad uh, Un otrs puses, protams, um, ir šis, kad ir vienkāršas atbildes uz kaut kādām lietām, vai ne, tā, tā spriedze, kas valda um, um, šeit vidū. Bet, ja tā skatāmies globāli, nu, es domāju šobrīd, piemēram, mēs ekonomisko situāciju Latvijā. Cik daudz debatas mēs varam redzēt un sekot līdzi, un uh, un domāt un, un, un, un, un censties ar, rastos risinājumus un vienkārši atbild būtu samazināt nodokļus un visiem būtu labāk, bet eh, tad saprotam, ka ne, nebūtu tik vienkārši tas nenotiek, <laughs> ne? kad uh, valsts funkciju nodrošināšana, un šeit es nedomāju birokrātu apmaksāšanu, algu, uh, birokrātu algu apmaksāšanu, bet uh, valsts pakalpojumu apmaksāšanu, veselības apdrošināšanu un viss, kas, viss, kas cits, kas nāk līdzās, nu jā, neiegūst no tā. Un tāda vienkārša atbilde būtu, jā, cilvēkam būs labāk ar, ar mazāk samazinātiem nodokļiem. Nu, varbūt tas tik vienkārši tas arī gluži nav, bet, eh, bet jā, nu atrast to atbildi, kā tad būtu, un tas pieprasa, kad mēs balstāmies eh, ticības eh, izpratnē, kur tiek prasīti, lai būtu taisnība, taisnīgi organizēta sabiedrība, ar tā skaitā nodokļu sistēma, bet ko tas nozīmē taisnīgi šajā gadījumā Latvijā? Nu, ne? Tas ir jautājums, kas kopīgi ir jārisina, lai varētu tiešām arī e, iegūt jēgpilnu un tādu atbildi un tādu, tādus e, darbus, kas tiešām arī ceļ šo labklājību. Nu, es, man vienkārši pēkšņi ienāca tāda doma prātā par tām, par tām atbildēm un par to, ka mums ir, e, mēs nedrīkstam tādām populistiskiem, kristīgi populistiskiem saukļiem paļauties, kad uh, ticīgs vai, vai e, zinošs cilvēks. Nē, e, ticīgs un zinošs cilvēks, kurš ir e, spējīgs savu ticību integrēt dzīvē un balstīties uz savas ticības pamatiem, arī risinot tās problēmas. Un ja, ja mēs nedomāsim, ja mēs neiedziļināsimies un kopīgi nerisināsim, tad tas visdrīzākais arī neizdosies. Nu jā, ejam muzikālā pauzē. Nekā nav īziņu, nav telefonu zvanu, padodat ziņu, vai esat otrā pusē vismaz, lai, lai saprastu, vai klausāties, un, un, un kas ir tas, ko varbūt tās, kam piekrītat, kam varbūt tas arī nepiekrītat ehm, šajā gadījumā, lai varam kopā padiskutēt vēl par eh, šīm lietām. Bet jau pēc muzikālas pauzes. thank you Dievs mani mīl, Viņš mani izglābs, Dievs mani mīl, Viņš ir mans. Mīl. mans kungs, Latvijā es staigāšu, tumšā nāves ielējā, ļaunumā es nebīšos, jo Dievs manī bija. Tie aizstaigāšu, tumšā nāves ielē, ļaunumā es nebīšos, jo Dievs manī Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Šeit priestieris Jaunis. Dienas katehēzē runājam par baznīcas sociālo mācību un šodien īpaši par eh, kristīgajiem kritērijiem baznīcas sociālajā mācībā, vienlaikus arī par to, ka eh, ticība ir tā, kas izgaismo uh, mūsu prātu un ļauj tad arī varbūt tās paskatīties uz sabiedrības procesiem un problēmām, nu, no cita redzes punkta un varbūt tās tad arī rast risinājums. Kāda īziņa saka sekojošu. Baznīca sociālo mācību vajadzētu pasniegt draudzēs, lai laji, kuri vēlas iepazīt šo mācību, varētu piedalīties tādās katehēzēs, Ja priesteri to nevēlas, tad iecēs bīskaps, lai rīko šāda kat šādas katehēzes un izbrauc pats uz draudzi. <laughs> nu jā, labs, labs ieteikums. Es domāju, pilnīgi noteikti, ka mums noderētu tas, ka mums ir tāda nopietnāka katehēze arī draudzēs, e, ka tāda tiek piedāvāta. Es domāju, ka priesteri arī e, nevienmēr var gan aizņemtības, gan e, iespējams arī citu darbu un pienākumu dēļ, bet pilnīgi noteikti var un es domāju, domāju arī vajag šādas katehēzes, bet viens no risinājumiem iespējams dalīties ar šīm dienas katehēzēm, lai tie, kas gribētu, varētu sev pieņemamākā laikā tad arī klausīties, iedziļināties un, protams, varbūt tās iegādājoties šo baznīcas sociālās mācības kompendiju arī paši lasīt un līdzi e, sekot tam. Nu, tas ir vēl, viena, vēl viens veids, kā var iepazīt arī šo baznīcas mācības aspektu, kas, manuprāt, ir ļoti pat būtisks. Bet arī telefons vans. Lūdzu! Halo! Jā, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžīgi. Ļoti interesanta katehēze, ļoti interesanta. Un man liekas, šo katehēzi vajadzētu atkārtot vairākas reizes. Ne tikai šodien vakarā, bet arī varbūt, varbūt nedēļas beigās, svētdienā, kad cilvēki ir mājās. Jo šī katehēze dod ļoti lielu pārdomu arī mums, mums tiem parastiem ļaudīm. Un arī aizķersies man vienkārši prātos arī lielos kungos. Paldies par uzmanību un paldies, milzīgs paldies par šo skaisto un gudro katehēzi. Es jums ļoti no sirds pateicos, un lai jums Dievs stāv klāt, un lai jūs varētu šo risinājumu risināt un risināt ne tikai divas reizes, ne tikai šodien, bet arī svētdienā, sestdienā, kad cilvēki ir mājās, kad sēž uz dīvāniem, dzer kafiju un neko un plāpā, bet lai var dzirdēt šo interesanto, interesanto jautājumu. Paldies, sirsnīgs, paldies. Sirsnīgs, paldies tiešām. Eh, par labiem vārdiem, jā, katehēzes, eh, nu, šī, šajā sezonā plānoju eh, veidot tieši par šo sociālo mācību un runāt, lasot kompendiju, tad ir šis dokuments sarakstīts, kur uh, tas viss tiek aprakstīts un kuru lasu un nu, tā vieglā veidā cenšos pārdomāt arī kopā ar jums. <clears throat> ja iesaistīsieties, tad varbūt tās mēs varam pat vēl interesantāku padarīt šo katehēzi. Bet starp citu, uh, e, šis, šīs katehēzes, kā jebkuru citu raidījumu, uh, kas skan rādījuma arī ēterā, var dzirdēt un sekot līdzi arī citos laikos, mm, ne tikai atkārtojumos, bet gan eh, rādījuma arī arhīvā, gan arī aplikācijās, un jo īpaši šeit gribu pareklamēt eh, Radio Marija Play aplikāciju. Tā ir tāda Itālijā izveidota rādījuma arī pasaule aplikācija, kur ir arī latviešu programmas pieejamas, un, un tur var uh, klausīties to, ko gribas, kad gribas un cik ilgi ir gribas, jo uh, viss tā, savā ziņā tā kā arhīvs ir pieejams šajā aplikācijā un tā kā podkāstus, tad tos var arī klausīties. Bet sirsnīgs paldies arī par labiem vārdiem, tas, protams, kad vienmēr motivē arī turpināt uh, um, eh, runāt un, un domāt un lasīt un, un piedāvāt arī jums. Uh, Bet eh, šajās nobeiguma minūtēs vēl gribu nedaudz, nedaudz pakavēties pie eh, šīm atziņām no baznīcas sociālās mācības un vēl joprojām arī par šīs mūsu ticības iespaidu uz tām realitātēm, ar kurām mēs sastopamies. Ticība un prāts ir divi sociālās mācības iepazīšanas ceļi, jo šī mācība smeļas no diviem avotiem – atklāsmes, citiem vārdiem bībeles, un cilvēka dabas – Ticības zināšanas cilvēka dzīvi saprot un virza vēsturiskā un pestījošā noslēpuma gaismā. Tātad um, mēs nevaram nošķirt ticību no mūsu prāta spējām, jo caur šīm abiem avotiem mēs iegūstam izpratni par lietām mūsu sabiedrībā un te skaitā arī par Dievu plānu attiecībā uz mūsu sabiedrību. Un, protams, kad arī ticības zināšanas uh, jau apvienotas uh, šīs divas uh, spējas, ticība un zināšanas ir tās, kas mums palīdz tad arī uh, sekot Dieva gribai, varbūt tās tāpat varētu teikt, uh, attiecībā uz šiem sociālajiem procesiem. Uh, ticības sapratni ietver prātu, ar kura palīdzību tā pēc iespējas cenšas skaidrot un aptvert atklāto patiesību un to apvienot ar patiesību par cilvēka dabu. Tālūk šeit tiek teikts, ticības sapratne A ietver prātu, ar kā palīdzību mēs cenšamies skaidrot un aptvert patiesību, ko Dievs mums ir atklājis, un atklājis gan par sevi, gan par mums, par cilvēku, par savu radību, par pasauli. Šī patiesība savukārt rodama dievišķajā iecerē, kas izpauze, izpaužas radīšanā. Un vērojot un analizējot to, kas notiek šo radību, ja pasauli pētot, iedziļinoties tajā, mēs arī varam izprast daudz labāk ar pašu dievu, varbūt tās tāpat varētu teikt. Ne? Tātad no vienas puses ir šī atklāsme, kas dod mums, kur dievs dod mums šo savu uh, skatījumu uz mums, bet vienlaikus arī no otras puses ir šīs zināšanas, kas palīdz arī izprast un iedziļināties un izprast daudz labāk uh, Dieva plānu attiecībā uz mums. Tāpēc tas, ka galvenais akcents ir uz Kristus noslēpumu, nemazina prāta nozīmi, un attiecīgi baznīcas sociālā mācība nezaudē racionālā ticamību un tātad arī tās vispārējo piemē, piemērojamību. Tas, ka mēs balstāmies kristīgajā mācībā, kad mēs balstāmies mūsu ticībā, baznīcas tradīcijā un atklāsmē svētajos rakstos, nekādā veidā nemazina uh, mūsu, tas ir baznīcas sociālās mācības nozīmi, vai nekādā veidā arī to um, nepadara mazāk racionālu, gluži otrādi, tieši tādēļ, ka mēs uh, spējam apvienot šīs divas uh, realitātes un, un būvēt, ja tā var teikt, būvēt, veidot uh, šo sociālo mācību, balstoties prāta kritiskajā spējā un mūsu ticības mm, dotajā gaismā tieši padara šo mācību eh, tik efektīvu un, un arī pieejamu cilvēkiem un sabiedrībai. Protams, vajag nokomunicēt tālāk. Eh, jūs rādījumā arī klausītāji varat arī padot tālāk ziņu, kam varbūt tās ir jāzina par šo mācību, lai varētu risināt kādas problēmas. Eh, Kristus noslēpums izgaismo cilvēka noslēpums. Prāts sasniedz pilnīgu izpratni par cilvēku cieņu un morāles prasībām. Tā šeit tiek teikts. Tātad kristīgā ticība mums ļauj apzināties cilvēka cieņas noslēpumus, arī pasaules uh, uh, skaistumu, apbrīnojamību un palīdz ar prāta palīdzību izprast to un orientēt, eh, protams. Sociālā mācība ir ticības apgaismotas zināšanas. Tā šeit tiek teikts. So, baznīca sociālā mācība ir ticības apgaismotas zināšanas. Sociālā mācība visiem skaidro patiesības, kuras apliecina un pienākumus, kas no tās izriet. Tātad baznīca sociālā mācība skaidro izri, eh, šo, šīs patiesības, uh, Eh, un vienlaiks ar no šīm patiesībām izrietošos pienākumus mums, ne tikai kristiešiem, bet eh, visai sabiedrībai. Un es vismaz to, šo mācību arī gribu piedāvāt kā tādu uh, alternatīvu vai uh, tādu uh, pavadītāju arī eh, sabiedrības procesu eh, risināšanā. Meklējumi, kas bieži vien nonāk strupceļā tikai tādēļ, kad mēģinam ar varu kaut ko risināt, varbūt tā šeit mēs varam gūt iedvesmu, paskatīties uz lietām drusku citādāk un, un protams, tad arī eh, meklēt šīs atbildes un šos risinājumus. Jā, tālūk šodien gan tad noslēdzam šīs katehēzi, šo katehēzi un uz tikšanos jau nākošajā reizē. Paldies arī jums, gribu teikt par jūsu atbalstu gan šajās katehēzēs, bet jo īpaši arī gribu teikt paldies par jūsu atbalstu ziedojumu formā. Septembra mēnesī mums ir izdevies izpildīt budžeta vajadzības, savākti ir 18 500 eiro, tātad 500 eiro pat vairāk nekā uh, vajadzēja, bet tas, kas ir vairāk aizies labai lietai, mums ir šobrīd jau iegādātas austiņas, kas ir vajadzīgas, lai mēs jūs varētu dzirdēt. Jūs varbūt tās mūs dzirdat, bet lai mēs jūs varētu sadzirdēt un lai arī mēs varētu nodrošināt kvalitatīvāku skaņu, mums arī jādzird pašiem sevi, ko nodrošina austiņas. Tie, kas skatāties YouTube, visdrīzākais arī redzat mani jau ar šīm jaunajām austiņām, būs arī uh, Paustiņš būs tātad informācijas atstīklos un pateicība jums par to, ka jūs atbalstat mūs tik dāsni arī šajā septembra mēnesī. Paldies, paldies visiem! Bet, bet, ja tā var teikt, bet neaizmirstiet atbalstīt ar oktobra mēnesī, jo tikai pateicoties jūsu atbalstam mēs varam darboties. Paldies un uz tikšanos nākošajā dienas katehēzē!